الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون ndugu zangu waislamu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam awali yoyote napenda kutanguliza usia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwahusia nyinyi waislamu wenzangu swala zima la kumcha Allah bila kuisahau nafsi yangu katika kushikamana na usia huo katika hutuba ya leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala itabeba anwani inayosema mustakbali wa dini kwa kizazi chetu na jamii yetu kwa ujumla au ni upi mustakbal wa dini yetu kwa kizazi chetu pamoja na jamii kwa ujumla sababu kubwa ya kuhitari maudhui hii ya kuelezea mustakbal wa dini yetu kwa kizazi kijacho na kwa jamii yetu inayokuja mbele ni nini hasa tunafahamu ya kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Rajab mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika Qur'an kwa ishara ni katika jumla ya miezi minne mitukufu na katika huu mwezi wa Rajab kuna amali za khairi ambazo waislamu wanahimizwa kufanya amali hizo zile ambazo zimethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini yako mambo ya bid'ah ambayo waislamu huyafanya mambo hayo katika huu mwezi wa Rajab kama vile kusherehekea au kuutukuza usiku wa tarehe 27 kwa kuitakidi ya kwamba ndiyo usiku ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alimkirimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumpatia safari mbili safari ya Mi'raj na safari ya Isra jambo ambalo halina ushahidi wowote kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Isra na Mi'raj katika usiku wa tarehe 27 kuufanya usiku huo ni usiku mtukufu watu wakusanyika misikitini wakasoma kisa cha Mi'raj wakapeana mawaidha kwa kuitakidi utukufu wa siku hiyo hilo ni jambo la bid'a halikuthibiti sasa mimi katika hutuba yangu sikutaka kujikita katika kuelezea bid'a na mambo ambayo yanakhalifiana na Uislamu ambayo Waislamu wanayafanya mambo hayo katika huu mwezi wa Rajab sikutaka kufanya hilo isipokuwa huu mwezi wa Rajab mwaka huu Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kuangukia katika mwezi wa Januari mwezi wa Januari katika jamii ambazo tuko nazo hivi sasa ni katika miezi ambayo tayari imeshakuwa na sura kipekee jamii imeshaipatia Januari kama vile ni mwezi wa kipekee katika miezi kumi na mbili ya mwaka ni mwezi ambao wazazi walezi wasimamizi wa familia akili zao pesa zao muda wao mwingi hufikiria ni namna gani mtoto wake atasoma kwa hivi sasa hata ukimfuata mtu unataka kumwomba pesa za biashara basi katika jumla ya maneno nitakokuambia hujui kama hii Januari ukienda kwa mtu wataka kumkopa au hata kama unamdai atakwambia hujui kama hii Januari kana kwamba tayari ni mfumo ushatengenezwa ya kwamba Januari ikiingia basi kuna mahala ambapo pesa huwa zapelekwa kwa hiyo mtu usimguse na usimwambie chochote kinachohusiana na pesa tayari ni mfumo ambao unawataka au unawaelekeza au umeshawaelekeza kwamba ikifika Januari ni lazima watu wafanye moja mbili tatu na kama itaonekana mzazi au mlezi au msimamizi wa familia imefika Januari yeye anaendelea na shughuli zake hashughuliki na yale ambayo watu wanashughulika nayo huenda mke wake akamuuliza hujui kama Januari imeingia au mama yake pia akamuuliza wajukuu zangu vipi bana Januari ndio hii shaingia tayari wajukuu zangu wakoje sasa nikaonelea kwamba kwa kuwa hutupa katika mwezi mtukufu wa Rajab em katika hutuba ya leo tuzungumzie suala la mustakbali wa kizazi chetu na watoto wetu katika upande wa dini. Jambo la kwanza nitasoma aya nambari sabini na tatu mpaka nambari sabini na saba katika suratu Isra. Alafu nitaelezea sababu kwa nini nimesoma aya hizi na mafungamano ya hizi aya na hili ambalo nimekusudia kulizungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Isra kuanzia aya tatu mpaka mpaka aya mbili ameelezea vitimbi mipango na juhudi za makafiri dhidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaelezea maadui wawili wakubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza ni mayahudi lakini pili ni waarabu au washirikina wa mji wa makka hawa ni maadui wakubwa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokea alipopewa utume mpaka anaondoka katika huu ulimwengu Wakoreshi wa Makka pamoja na Mayahudi wametoa juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanamtoa mtume sallallahu alaihi wasallam katika msitari wa sawa na hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea sana ndani ya Qur'an miongoni mwa sehemu ambazo Allah amelielezea ni katika suratu Isra akaelezea mpango wa makureishi wa mji wa Makka walivyotaka kumtoa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mstari wa sawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala akamkinga mtume na vile vile akaelezea mayahudi na wenyewe pia walifanya mikakati fulani ya kutaka kumtoa mtume katika njia sawa sawa mtume sallallahu alaihi wasallam akahifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayra وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا آية الله ni aya Allah anaelezea vitimbi vya makureishi wa Makka halafu aya inayofuata Allah kaelezea vitimbi vya mayahudi akasema wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila kipande cha kwanza wale wa Quraysh inasemekana ni katika kabila la Banu Thaqif walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wakamsifu sana wewe ni jamaa yetu wewe ni ndugu yetu ni mtu wetu wa karibu familia yako tunaijua wewe unatujua sisi kwa nini umekuja na huu mfumo ambao hauendani na tabia zetu hauendani na tamaduni zetu wakamwambia maneno mengi sana wakamwambia basi tunaomba tunaomba emu ielezee kidogo ardhi yetu na uizungumze kwa vizuri kabila letu. Ukifanya hivyo, sote tutaslimu, sote tutaslimu, tutakuwa pamoja na wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa haya maneno na wale wa arabu imma ni katika Banu Thaqif kama baadhi ya riwaya zinavyoelezea, au ni Makureshi wa Makka, mtume alikaribia kumini kwao akaathirika na yale maneno aliyomwambia kwa sababu alikuwa anatamani waslimu waingie katika Uislamu na wao kuna kitu wamemweleza kwamba ukitufanyia hivi ukafanya hivi sisi tuko tayari kwa pamoja na wewe na kabila letu lote litakuwa pamoja na wewe fanya hivyo Muhammad tayari wameshamsifia sana Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia aya ndio akamwambia wa inkadu na kwa hakika hao makafiri hao wamekurubia la yaftinunaka anil ladhi auhaina ilayka kukuondoa wewe kukufitini wewe kukutoa katika lile ambalo umeletiwa wahi yani kwa maana Qur'an litaftari alaina ghaira ili utuzushie sisi Qur'ani nyingine kwa sababu walimwambia inabidi sasa wewe utoe aya uzungumze kwa vizuri kabila letu alafu waambie hao jamaa zako ya kwamba hizi ni aya zimetoka kwa Allah ili watuheshimu sisi watuone sisi ni watu watukufu sasa Allah anamwambia kwamba wamekurubia wewe Muhammad kukufitini wewe kukuondoa katika kile ambacho tumekuletea sisi wahi litaftaria alaina ghaira ili utuzushie sisi Qur'ani nyingine wa idhan latakhadhuka khalila na ukifanya hivyo watakufanya wewe kuwa ni kipenzi Allah kumwambia walaula an thabbatnaka na lau siku kukuthibitisha wewe Muhammad lau sio kukukinga wewe Muhammad laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila wa hakika ulikurubia wewe Muhammad kumili kwao kumili kulikokuwa ni kudogo ulikaribia kumili sasa unawaelekea wao even lau ungefanya hivyo la adhaqnaka dhifa alhayat wa dhif almamat tungekuonjesha we Muhammad adhabu mara mbili ya uhai na adhabu mara mbili ya kifo thumma la tajidu laka alaina nasira kisha usingepata kwetu sisi mtetezi wa aina yoyote katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anathibitisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliathiriwa na yale maneno aliathiriwa na ule ushawishi na akataka kumili kwao Allah subhanahu wa ta'ala akamkinga lakini katika hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kwamba yeye ndiyo anayemthibitisha mtume katika njia sawasawa sawa na yeye ndiyo alimkinga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutokumili kwao lakini katika hizi aya pia Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha mtu yoyote atakayeacha mwongozo wake awe ni mtume awe siyo mtume akiacha mwongozo wake basi atamwadhibu wala hatojali nafasi aliyokuwa nayo kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea vitimbi vya mayahudi mayahudi walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtume ardhi ya Sham ndio ardhi takatifu na ndiyo ardhi ya manabii kuanzia kwa Ibrahim ambaye ni abul anbiya mpaka kwa Isa hakuna mtume aliyetokea maka na Madina wewe kutokea maka na Madina umetutia sisi unyonge tunakuomba tunakuomba Muhammad em, em twende Sham yani wewe toka hapa Madina twende Sham ukakae hata mwezi mmoja au miezi miwili alafu angalau uielezee vizuri ardhi ya Sham ili hawa Waarabu hawa wafahamu ya kwamba sisi watu wa Sham ardhi ya Sham ni ardhul anbiya ukifanya hivyo Muhammad sisi mayahudi wote tutakuwa pamoja na wewe tunakuomba ufanye hivyo wakamwambia na maneno mengi ya ushawishi Allah subhanahu wa ta'ala akalizungumza hilo ndani ya Qur'an akasema wa in kadu na kwa hakika walikurubia hao mayahudi hao la yastafizzunaka min al-ardi liyukhrijuka minha kukutia uchochezi kukutia ushawishi katika hiyo ardhi ya Madina uliokuwa nayo au ardhi ya Makka liyukhrijuka minha ili wakutoe katika ardhi hiyo uende kwao kule shamba wa idhan na ungefanya hivyo la yalbathuna khilafaka illa qalila wasingekaa nyuma yako wewe isipokuwa ni muda mchache tu kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina huo ndio mwenendo wa wale ambao tumewatuma kabla yako katika mitume mwenendo kivipi huo ndio mwenendo wa makafiri na maadui wa mitume kuwashawishi mitume wa Allah kuacha mwongozo waliopewa na Allah wafate fikra zao huo ni utaratibu kila nabii aliambiwa hivyo au huo ni utaratibu wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kupigwa vita na jamaa zao huo ndio utaratibu wala tajidu lisunnatina tahwila wala hautopata mfumo wetu sisi ni wenye kubadilika kwa maana mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala na utaratibu wa Allah ni kuwakinga mitume wake wasifuate chochote ambacho Allah hajawafunulia wala Allah hajawafundisha hizi aya malengo makubwa kabisa kuzisoma ni kuthibitisha kwamba a'da'ul islam min al-kuffar walyahudi wanasara hawatoacha kuhakikisha waislamu wanaacha taratibu zao hawatoacha wamelifanya hili kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huu ni mfano mmoja tu ndani ya qurani lakini ndani ya qurani kuna aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea juhudi za mayahudi na makafiri wa maka wahakikishe kwamba mtume anaachana na utaratibu aliopewa na Allah afate taratibu zao lakini Allah anamkataza na Allah anamthibitisha kwamba tulia katika kile ambacho mimi nimekupa kwa hiyo mfumo huo baada ya mtume kuondoka wataendelea mayahudi manasara wataendelea makafiri wataendelea wataweka mifumo taratibu na nidhamu mpaka wahakikishe ya kwamba wanawatoa waislamu katika njia sawa sawa hawatoridhika walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum hawatakuwa radhi mayahudi na manasara hawatakuwa radhi mpaka wahakikishe wamefuata taratibu zao sasa kuna munasaba gani wa maudhui ambayo tumezungumza kwamba tunatuzungumzia mustakbali wa watoto wetu na kizazi chetu katika jamii tuliyokuwa nayo na hii aya ambazo nimezisoma ni kwamba hii mifumo ya, ya Januari Januari imefika Januari hii mifumo hii imetengenezwa na Waislamu mmeingia katika mfumo huo na mmeathirika sana namna Muislamu anavyoshughulika kipindi hiki kuhusu watoto wake ni zaidi anavyoshughulika na watoto wake kuhusu kujua kuswali kusoma Qur'an na kumjua Mola wao ile ni shughuli tu ya kiakili yale mawazo tu ya kiakili na ile mipango huu mwezi ukiingia na yale matumizi ya pesa namna anavyozitoa kuzipeleka katika mashule ili mtoto wake apate elimu iliyokuwa bora huu ni mfumo ushatengenezwa na waislamu mmeingia katika mfumo huo na mmeathiriwa kwa kiasi kikubwa chukua miaka ishirini nyuma Januari ilikuwepo ambao miaka ishirini nyuma na miaka thelathini nyuma baadhi yetu sisi tulikuwa bado ni wadogo au bado hatujakuwa na majukumu wazazi wetu na wazee wetu walikuwa hawashughuliki na Januari kama ambavyo wazazi na walezi wa sasa wanavyoshughulika na hii Januari sasa sijui miaka 30 ijayo ambayo watoto wa miaka kumi hivi sasa watakuwa ndio watu wazima na watoto wa miaka ishirini hivi sasa watakuwa ndio walezi wa familia sijui januari yao watakuwa na hali gani sijui Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua aqulu qawli hadha wa billahi alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نقزانه وإسلامه wazee wangu na walezi wa familia wakubwa zangu pamoja na kina mama ambao ndio wasimamizi na walezi wakubwa wa familia nitaimalizia hotuba yangu kwa vipengele viwili kipengele cha kwanza nitaulizwa maswali matatu haya maswali haya nitakuuliza wewe ambaye ni baba na wewe mama ambaye unanisikiliza chukua haya maswali usinijibu hapa katika hotuba yachukue haya maswali lakini naomba uyatafutie majibu halafu kuna maswali mengine matatu nitayauliza haya maswali matatu haya nenda kamuulize mwanao yani ukitoka hapa msikitini katika maagizo tunayokupa leo hii Ijumaa nenda kakae na mwanao ambaye ameshapefuka ana miaka 15 14 tayari anajua baadhi ya mambo nenda kakae naye umhoje haya maswali majibu utakayoyapata katika hayo maswali ya mwanzo ambayo nitakuuliza wewe na majibu utakayoyapata utakapomuuliza mtoto wako basi utachukua maamuzi malengo makubwa kuuliza haya maswali kwanza nataka nitoe tahadhari na angalizo ya kwamba hatuwakatazi wazazi mwasomeshe watoto zenu dunia hatuwakatazi la ni jambo la halali limeruhusiwa na dini ya Kiislamu wala hakuna uharamu ndani yake lakini kitu ambacho kinachotushangaza ni ile mielekeo ni zile juhudi ni ile mitazamo na zile harakati namna zinavyopamba moto harakati hizi juhudi hizi ukizifananisha na upande wa pili wa dini mizani hailingani sasa kwa hali kama hii nini ndio mwafanya hivi kwa watoto wenu hawa watoto watakuja kufanyaje kwa watoto wao hii jamii inayokuja huko mbele ni jamii ya sampuli gani hili ni jambo muhimu wazazi mlitafakari na mlitathmini msiwe ni watu wa kuathiriwa na mifumo na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi mfumo Uislamu kama wanavyosoma wanavyosema wanaochuoni al dinun wa dawla mfumo wa Uislamu ni mfumo uliokamilika hauhitaji niongeza na ndio maana hauna bunge wala hauna baraza la mawaziri wala hakuna mtu yoyote ana uwezo wa kuchallenge sheria ya dini ya Kiislamu akasema ya kwamba hii sheria imepitwa na wakati hakuna isipokuwa yeye ndiye atakuwa hana akili kwa sababu ni sheria iliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndiye msimamizi wa mambo ya waja akajisifia ndani ya Qur'an akasema Allah Allah la ilaha hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa yeye alhayy aliyehai alqayyum msimamizi wa mambo ya waja la taakhudhuhu sinatun wala nawm haimchukui yeye usingizi wala kulala huyu aliyeweka huu mfumo kwa hiyo hakuna kiumbe yoyote anao uwezo wa kuutia dosari kwa hiyo sisi waislamu tumeachana na ule mfumo tukashika mifumo ya watu tukaing'ang'ania ikawa mtu anapambana anatoka jasho anakesha anafanya kazi ngumu kuhakikisha kwamba mifumo aliyowekewa na watu inafanya kazi alafu mfumo aliyowekewa na Mola wake haufanyi kazi sasa swali la kwanza wewe baba na wewe mama wewe msimamizi wa familia swali la kwanza ambalo mimi ninakuuliza wewe kwani wewe unataka mtoto wako awe nani swali jepesi sana lakini ni swali moja gumu sana wewe namna unavyohangaika unavyotoa pesa unavyofanya kazi mtu akikuuliza kwani wewe wataka mtoto wako awe nani jibu unalo swali la pili ukishatuletea jibu kwamba ninataka ninapambana hivi ili mtoto wangu awe fulani tutakuuliza kwa nini umetaka mtoto wako awe hivyo kwa nini unataka mtoto wako awe hivyo kwa sababu gani hem tueleze tafuta majibu haya maswali haya yatafutie majibu swali la tatu ukishatuelezea sababu iliyokufanya wewe utamani na upange mtoto wako awe wa aina fulani swali la tatu ni ipi nafasi ya usalama wa dini yake katika hivyo unavyotaka awe hivyo unavyotaka mtoto wako awe na kwa sababu ambazo umezichagua wewe zimekufanya mtoto wake kumfanya awe hivyo hivyo unavyotaka mtoto wako awe tunakuuliza sisi ni ipi nafasi ya usalama wa dini yake pindi mtoto wako atapokuwa yuko hivyo narudia tena haya maswali naomba haya maswali wazazi baba na mama mkae mjadiliane kwamba mtoto wako unataka awe nani wewe mama unaipambana na kumsumbua mumeo januari ikiingia kwamba lazima hivi na hivi fanya hivi wewe wataka mtoto wako awe nani swali la pili kwa nini unataka mtoto wako awe hivyo kwa sababu gani swali la tatu ni ipi usalama ni ipi nafasi ya usalama wa dini ya mtoto wako pindi atapokuwa amekuwa hivyo unavyotamani awe salafu saleh walikuwa na tabia ya kujiuliza maswali halafu yale maswali wanatafutia jawabu na walikuwa wanaleta picha ya kwamba Allah akiniuliza hivi mimi nitamjibu hivi siku moja Umar ibn al-Khattab alikuwa amekaa na masahaba akawaambia nikipewa nafasi ya kuandika usia nitasema Abu Ubaida ndio awe mrithi wangu akasema Allah akiniuliza siku ya kiyama kwa nini unamchagua Abu Ubaida awe ni mrithi wako nitamwambia Allah hivi nimemsikia mtume wako anasema inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida ibn al-Jarrah hivi ndivyo ilivyokuwa salafu saleh akifanya jambo anatafuta swali lau kama Allah akiniuliza kwa nini nimefanya hivi mimi Allah nitamjibu hivi sasa na wewe haya maswali niliyokuuliza usinichukulie mimi kwamba sina athari yoyote kwako ah, ah, chukua haya maswali ndiyo Allah anakuuliza kwa nini mtoto wako kwani wewe mtoto wako kwa nini mtoto wako ulimfanya kuwa hivi na ni ipi salama ya dini ya mtoto wako uliizingatia kipindi unamtarisha mtoto wako awe hivi hayo ni maswali ukikosa majibu ya maswali haya kaa chini utafakari unampoteza mtoto maswali ya mwisho au kipengele cha pili cha maswali haya ni maswali naomba uende ukamuulize mtoto wako kila mmoja akamuulize mtoto wake ukipata majibu mtoto wako akikujibu haya maswali hapo ndo utafahamu ya kwamba wewe una mtoto au huna mtoto na kila swali moja ina mfano swali la kwanza wewe mzazi kwa mtoto wako mpaka hapa ulipo hivi sasa unajua nafasi ya dini nafasi ya Allah katika moyo wa mwanao waijua nafasi ya Allah ndani ya moyo wa mwanao waijua uliwahi kumtahini mtoto wako kujua Allah ana nafasi gani ndani ya moyo wake Ibrahim alayhi salam alimtahini mwanawe Ismail alimwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara huu ni mfano mzuri kabisa Ibrahim alimwambia Ismail ewe mwanangu mimi nimeona usingizini kwamba ninakuchinja na ndoto ya nabii ni amri kwa maana Ibrahim anamwambia mtoto wake Allah ameniagiza nikuchinje wewe angalia maneno aliyatamka mtoto kumwambia baba yake alimwambia ya abati if'al ma tu'mar ewe baba yangu fanya ulichoamrishwa si Allah ndiye amekwambia unichinje mimi Allah aliyekuumba wewe na aliyeniumba mimi si ndio amekwambia unichinje mimi ya abati if'al ma tu'mar ewe baba yangu naomba ufanye kile ulichoamrishwa satajiduni insha Allah minasabiri utanikuta mimi insha Allah ni katika wenye kusubiri hii ni athari ya malezi ya tauhid sasa wewe usimwambie mtoto wako nataka nikuchinje kwa sababu haifai wewe tumwambie mwanangu sasa sasa hivi una unasoma una, una, una chuo lakini hujahifadhi Qur'ani mwanangu em naomba mwaka huu ustop kwanza usiende chuo nataka nikupeleke tahfidhi ukahifadhi uka Qur'an kwanza alafu uangalie akili ya mwanao atakwambiaje hayo majibu hayo atakukwambia mwanao hayo ndio utapata kwamba hapa nina dude na hapa nina mtoto au huyo huyo mtoto tu huyu huyu huyu mtoto ageuke amfate baba yake kwamba sasa baba hii Januari mimi nem naomba kwanza nipumzike kidogo nisiende sekondari nipeleke nikasome dini angalau hata nihifadhi hadithi mia au ni hifadhi Qur'ani kidogo angalau hata juzu 20 halafu angalia huyu baba namna atakavyomuitikia mtoto wake sasa hapo tayari ushapata picha swali la pili ni ipi nafasi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moyo wa mwanao wewe baba na wewe mama mtoto wenu mliye naye nipi nafasi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moyo wa mtoto wako mtume ana nafasi hapa nitatoa habari moja fupi sana kuonyesha tofauti iliyoko baina ya watoto wa kileo na watoto katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja katika vita vya Badri vita ambavyo waliuawa vigogo kwa makureishi aadaa rasul alikuwa amesimama Abdurrahman bin Auf alipokuwa amesimama katika uwanja wa vita anasema anasimulia Abdurrahman bin Auf inni laqaimun yawma badri mimi nilikuwa nimesimama siku ya badri baina hulamain hadithatun asnanuhuma baina ya vijana viwili baina ya vijana wawili ambao ndio meno yao yanaanza kuota yenye ndio vijana wanaanza ule ujana wanachipukia faghamasani ahaduhuma mmoja wao akanifinya akaniambia ya ammi ewe ammi ataarifu aba jahl wewe unamjua abu jahl Abdurrahman bin Auf akamwangalia yule kijana akamwambia wama hajatuka ilayhi ya ibn akhi una haja gani wewe na huyo Abu jahli wewe mtoto wa ndugu yangu wewe Abu jahli namtaka wa nini yule kijana akamwambia ukhbirtu annahu yasubbu rasulullah ukhbirtu annahu yasubbu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mimi nimeambiwa kwamba huyu Abu jahli anamtukana sana mtume sallallahu alayhi wasallam sasa naomba unionyeshe ni nani katika wale makafiri kule akasema walladhi nafsi biyadi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo kwenye mkono wake la in raaituhu nikimuona Abu Jahali mimi la yufariqu sawadi sawaduhu hakito farikiana kiwiliwili changu na kiwiliwili chake hata yamuta al minna mpaka afe kwa haraka mmoja kati yetu sisi niambie tu Abu Jahali ni wapi mara Abu Jahli akatokeza kule upande wa makafiri Abdurrahman bin Auf akamwambia yule unayemwona anaitembea tembea mbele za watu yule yule ndio Abu Jahli yule anasema sawa nitamuonyesha. hii huyu hawa ni vijana wadogo waliomuua Abu Jahl ni vijana wadogo wa Kiansar na waliingia ndani ya vita wanasema huyu ambaye anamuudhi mtume na huyu ambaye anamtukana mtume sisi tunataka tumjue ni nani na tunahakikisha lazima tutamuua na kweli wakamuua habari zao ni ndefu hakuna haja kuelezea lengo la kutaja hichi kisa ni hii nafasi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moyo za vijana wewe mwanao wewe mwanao mtoto wako kijana wako sasa unaishughulika naye ni ipi nafasi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya moyo wake hivi mtoto wako akitukana na mtume sunna za mtume zikichezewa vipi mtoto wako bid'a vipi mtoto wako shirki ni, ni ipi nafasi ya mtume katika moyo wa mtoto wako hilo ni swali lako wewe kajadiliane na mwanao jibu utakalolipata ndio utafahamu kwamba hapa mimi nina mtu au sina kitu lakini swali la mwisho ambalo nitamalizia hutuba yangu ni ipi nafasi ya dini katika moyo wa mtoto wako ulishawahi kufanya mtihani wowote kuangalia thamani ya dini katika moyo wa mwanao kuna kitu kimoja wale watu wanaotengeneza kompyuta na wale wanaotumia kompyuta kuna kitu kinaitwa antivirus alafu kuna virus antivirus ni software maalum inayowekwa kwenye kompyuta kwa ajili ya kuzuia virus wakiingia wasiathiri yale mafaili sasa katika uislamu tuna mfumo na tuna itikadi sahihi ule mfumo na zile itikadi sahihi zile zikiwekwa katika moyo wa muislamu na kijana wa Kiislamu kila jambo chafu likiingia halina nafasi kwa hiyo kipindi sisi tunajiandaa na hii Januari haya maswali sita kwa matatu ninawaomba kila mzazi ayachukue na ayafanyie kazi ukiyapuuza na ukaona ya kwamba hayana maana wala hayana mfumo wala hayakusaidii basi haina shida wewe una watoto wako na sisi tuna watoto wetu lakini sisi tunaangalia mwelekeo kwamba mwelekeo sio mzuri mustakbali sio mzuri watoto hawana dini na wanazidi kusukumezwa katika mambo ya kidunia wazazi hawana mpango kabisa na dini ya Uislamu na ndio maana leo hii kijana ana miaka ishirini Uislamu haujui Qur'an hajui kusoma hajui kuswali yani kuna wanafunzi wako vio vikuu hawajui kusali na ni vijana wa Kiislamu mabinti wa Kiislamu hedhi yao hawaijui wala hukum za damu yao hawajui hajui hedhi ni nini ninapokuwa ndani ya hedhi natakiwa nifanye nini hajui mpaka anachukua masters na degree hajui chochote wala mzazi hana mpango wala haoni kama hiyo ni aibu bali akikaa na watoto wake akikaa na wazee wenzake eh mwanangu yuko university mtoto wako yuko university lakini hajui kuswali wala hamjui mola wake wala hamjui mtume wake wala hana thamani ya dini bali vijana wa Kiislamu walioko serikalini ndio wapinzani wakubwa wa dini ya Uislamu mnapeleka maombi kwa ajili ya msikiti yeye ndiyo anayekwamisha na iko wizarani serikali inaweza katoa ofa ya viwanja na yeye ni kijana wa Kiislamu kwamba kuna viwanja vinagawiwa kwa ajili ya taasisi za dini akakaa kimya kwa sababu hana uchungu na dini yake kwa hiyo haya maswali ambayo nimeyauliza yachukueni yafanyeni kazi kwa sababu nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza kuhusu watoto wenu na ogopa Allah akikuuliza swali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man nukisha faqad halaka man nukisha faqad halaka yoyote atakayenakishiwa na Allah huyo kaangamia ogopa kuuliza swali na Allah subhanahu wa ta'ala si wa kudanganywa wala si wa kupewa pewa maneno kwamba nikimueleza hivi unajua nilikuwa nina mipango fulani nilikuwa na hivi Allah atakuelewa la ogopa kuuliza swali na Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم